الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika, Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu častnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, <clears throat> ovo je naša šesta večer u kojoj se družimo sa predmetom hadisa u kojem komentarišemo poglavlje etike edeba iz vjerodostojne zbirke hadisa imama Buharije. Moramo priznati da već lagano zimski period prolazi, E, već ova naša predavanja lagano ulazi kasno uveče, tako da ćemo morati razmišljati da lagano ovu našu zimsku školu, ako Bog da privodimo i kraju, pa inšallah, e, čisto da znate da razmišljamo o tome. E, mi smo juče govorili malo detaljnije o jednom velikom grijehu koji je zastupljen, nažalost, nažalost je zastupljen kod velikog broja ljudi koji prakticiraju vjeru. <clears throat> Naime, radi se o ogovaranju I rekli smo da je Allah poslanik ali se letu sramu jednom od vjerodostojnih hadisa definisao ogovaranje da je ogovaranje spominjati čovjeka spominjati čovjeka muslimana u njegovom odsustvu po onome što on ne voli. Bez obzira s kakvim ciljem to čovjek radio. Znači, ogovarati nekoga, glavna odrednica ogovaranja jeste da čovjek spomini nekoga po čemu on ne bi volio da bude spominjati. Večeras, ako Bog da, e, na 376. stranici, za one koji imaju knjigu ovog formata, 6055. E, hadis e, ili poglavlje prenošenje tuđih riječi spada u velike grijehe, babu nemimeti minel kebair. U islamu postoje dva grijeha koja su poprilično slična. Jedan se zove gibet, ogovaranje, a drugi je nemimet, prenošenje tuđih riječi. Znači, gibet je kao što smo definisali, da čovjek spominje čovjeka drugog u njegovom odsustvu po onome što on ne voli. Dok je nemimet premnošenje tuđih riječi drugim osobama u želji da se napravi konflikt među tim osobama. Znači nemimet, definicija nemimeta je, kao što kažu islamski učenjaci, da čovjek prenosi govor nekog insana, drugim ljudima ili drugoj jednoj osobi u želji, ovo je pojenta, želijeći da naruši njihove odnose i da ih zavadi i da ih posvađa. To je znači nemimet i gibet. Slični su grijesi, ono što je zajedničko za oba ova grija jeste da su to veliki grijesi. Zato Imam Buharija kaže ovdje u poglavlju Babu en nemimetu minel kebair, doista je prenošenje tuđih riječi s ciljem da se dvojica ljudi ili dvije osobe zavadi, to je jedan od velikih grijeha. Kaže su hadisu Ibn Abbas radijallahu ta'ala da je rekao iz, izišavši na jednu medinsku gradinu vjerovijeksni sallallahu alaihi wasallam čuje glas dvojice ljudi kako se muči u svojim kaburovima pa je rekao njih se dvojica muči zbog grijeha koji se ne čini velikim a veliki jesu. Jedan od njih se jedan od njih se nije čuvao mokrači, a drugi je išao i prenosio tuđe riječi. Zatim je Allah poslanik zatražio da mu se donese palmina grana, pa ju je prelomio na dvoje ili na dva dijela, jednu je zabao u jedan, a drugu u drugi kabor i kazao možda će im olakšati dok se ne osuši. Ovaj hadis, znači, Imam Buharija je citirao na više mjesta u svome sahihu od Ibnu Abbasa, da je Allah poslanik jedne prilike izašao sa svojim asabima i naišao je pored dva kabura. Pa je kazao Allah poslanik ali se letu salam, doista se oni kažnjavaju sada, ne kažnjavaju se zbog nečega, nečega što im je bilo teško ostaviti. Nije im to bilo teško ostaviti, ali osnovi to je velika stvar i veliki grijeh. Jedan od njih se nije čuvao mokraći i mi smo o tome govorili kada smo govorili u poglavlju čistoće tahareta, da čovjek vjernik treba da se pazi od mokrači i e, da nepažnje od mokrači može uzrokovati, može biti razlog kaburske patnje, a i vidimo ovdje da je spomenuto da je to jedan od velikih grija. Drugi razlog zašto se ta dvojica ljudi kažnjavali u kaburu jeste činjenica da jedan od njih bio od onih ljudi koji su prenosili drugim ljudima tuđe riječi u želji i cilju šta? Da zavade ljude. Jedan od njih je, znači, nije se čuvao mokraće, a drugi je bio od onih ljudi koji su prenosili tuđe riječi. Padao je u grije nemimeta. Pa je Allah poslanik, ali se letu selam, uradio e, jedan postupak da je zatražio jednu sirovu grančicu, pa je popolovio i u dva kabura, u svaki od njih je zabuo po jedan dio te grančice i kazao لَعَلَّهُ يُحَفَّفُ عَنْهُمَ مَالَمْ يَيْبَسَ Možda će ovo malo što su sirove ove grančice Znači, ta sirovost i grančica možda će malo umanjiti njihov azab dok se one ne osuši. U svakom slučaju vidimo da je ovdje Allah poslanik alaihi salatu wasalam spomenuo znači u ovom hadisu da se ljudi u kaburu e, muči i da se kažnjavaju zbog toga što se nisu čuvali mokraće i zbog toga što su prenosili tuđe riječi. Znači, veoma je bitno e, da razumijemo šta je gibet, šta je nemimet i šta je razlika među, e, među ta dva griha. Gibet je da čovjek spominje čovjeka po onome što ne voli i ne mora biti razlog spominjanja da želi da zavadi neke osobe. Dok kada je u pitanju nemimet, znači čovjek dođe i prenosi tuđi govor. Kaže taj i taj je rekao to i to, želijeći da tu dvojicu ljudi zavadi, pa je to razlika između gibeta i nemimeta. Nakon toga, kaže Imam Buharija, babu ma yukrahu min mime, šta je to o, kao koji dio nemimeta je pokuđen? E, šta je od nemimeta i pokuđeno, na kraju kraja vidjet da imam, e, Buharija citira ovdje hadis koji ukazuje kakva kazna i kakvom kaznom se prijeti nemimetu. U 6056. hadisu <clears throat> prenosi se da je da su ljudi bili sa Huzefom kada mu je rečeno da jedan čovjek prenosi razgovor Osmanu. Njihove razgovore prenosi halifi Osmanu. Tada je Huzefe rekao, čuo sam Allahog poslanika alaihi salatu wasalam kada je rekao u džennet neće ući katat klevetnik, a kod imama muslima je došla hadis pojašnjenje la yadkhulul džennete nemamun, hadis bilježi ima muslim, znači Allah poslanik ali se letu sram kazao je u džennet neće ući onaj koji prenosi tuđe riječi u želji da uh, zavadi ljude. Pa je ovo jedna velika prijetnja, čovjek vjernik bi se trebao dobro čuvati ovog grijeha, iako ovaj grijeh je definitivno manji zastupljen u našim podnebljima od gibeta, ali definitivno čovjek vjernik bi trebao da se čuva. E, rekli smo e, da ispravno svatanje ovakvih hadisa u kojima stoji da određen muslima neće ući u džennet, ne misli se da neće nikada ući u džennet, već se time želi kazati koliko je to krupan grijeh da znači čovjeku se prijeti džehennemom, ali ako bi čovjek i znači učinio nekada ovaj grijeh, on može, znači, hajde da kažemo, e, provesti određen dio vremena u džehennemu zbog tog grijeha, nakon toga da uđe, nakon toga da uđe u džennet. <clears throat> nakon toga, kaže Imam Buharija, kaže Imam Buharija, novo pod poglavlje, jer rekli smo, ovo je poglavlje etike, poglavlje morala, pa imam Buharija kada završi sa jednim poglavljem, prelazi na druga poglavlja, odnosno na druga podpoglavlja, pa kaže imam Buharija, citirajući samo jedan dio kuranskog ajeta, e, kaže riječi uzvišnog Allaha poglavlje i izbjegavajte što više govoriti neistinu. Vođtenibu kaule zur, ostavite se, izbjegavajte, budite daleko o vjernici od toga da govorite neistinu da govorite ono što je neistina. Kaže Imam Kurtobi ovdje e, kaulu zur, šta je to kaulu zur, izbjegavajte kaulu zur, kaže sve mimo istine, to je sve mimo e, istine, to je kezib, to je laž i to je batil i to je e, to je o, o, neistina koja se E, podrazumijeva pod ovim kuranskim ajetom. <clears throat> Nakon toga Imam Buharija citira hadis poznat, hadis kojeg mi dosta puta citiramo u poglavlju posta, ali pogledajte pronicljivost imama Buharije, gdje je i na kojem mjestu je citirao ovaj hadis, kaže se, od Ebu Huriri radi Allahu nude Allah poslani kazao, ko se ne okani u toku posta, govora neistini, postupanja po njemu i neznanja. Allahu ne treba ni njegovo ostavljanje jela i pića. Ko ne ostavi u toku dok posti, šta? Dok ne ostavi neistinu, dok ne bude, znači, e, ne ostavlja, dok ne ostavi laž, postupanje po toj neistini i laži i ko ne ostavi neznanje, Allahu nije potrebno i ne treba mu e, njegovo ostavljanje jela i pića. <clears throat> znači, Prijetko nam se dešava i mi kada smo govorili o propisima, o postu, spominjali smo ovu učinicu, a to je da imamo ljudi koji svataju post da je to puku sustržavanje od jela i pića. Pa ćemo vidjeti ljude, jednostavno kada poste, njihov dan u kojem poste i dan u kojem ne poste se apsolutno ne razlikuje, osim što kada poste, oni se sustežu od hrane i pića i intimnog kontakta. Pa ovdje Allah poslani karih se letu selam daje do znanja da jednostavno post ima neke druge druge odgojne koristi i potrebe, a to je znači da se čovjek poveća njegova bogobojaznost. Pa kaže Allah poslanik ponovo u ovom hadisu, ko ne ostavi govor neistini i rad po toj neistini i ko ne ostavi neznanje u toku posta, Allahu nije potrebno. U osnovi Allahu nije ništa potrebno od nas, ali u onom kontekstu Allahu onda ne treba njegovo gladovanje. Allahu ne treba njegovo gladovanje, cilj posta jeste da odgoji insana. Pa kao što u toku dana možemo ostaviti vodu, možemo ostaviti hranu, možemo ostaviti intimni kontakt koji nam je u osnovi halal, -hal, zašto se onda ne možemo u toku posta suzdržati od onoga što je haram. <clears throat> Nakon toga došli smo do 6058. hadisa poglavlje Bab maqile fi zi el vajheni šta je preneseno i šta je zabilježeno o osobama sa dva lica. <clears throat> Kaže se u vjerodostojnom hadisu od Ebu Hurire radijallahu ta'ala da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao naći ćeš da je na sudnjem danu kod Allaha najgori čovjek dvoličnjak, koji ovima dolazi s jednim, a onima s drugim licem. Znači, Islam postiče ljude da budu moralni, da budu iskreni i da ne budu licemljerni. Pa su kod Allaha subhanahu ta'ala najgori osobe, one osobe koje su prevrtljive, kada dođu kod jedne skupine, oni su onakvi kakva ta skupina iziskuje. Kada dođu kod druge skupine, oni su sa, takvi kakva ta skupina iziskuje. Pa oni, kada su sa dobrim ljudima, oni su dobri ljudi. Oni kada su sa lošim i pokvarim i kriminalnim i onima koji psuju, oni su takvi kao oni. Pa su to najgora, najgora stvorenja i najgora vrsta ljudi, onako kako je došlo u ovom hadisu. Pa vjerni čovjek trebao da ima svoj stav, trebao bi da ima svoju ličnost, da se ne stidi svoje vjere, da se ne stidi svojih stavova, da jednostavno e, zna se ko je i kakav je. Mi ćemo se, ako Bog da, pošto nam je ostalo dosta hadisa, pokušati jednostavno da neke hadise koji se ponavljaju da ih preskočimo, a isto tako da hadisi koji su jasni, poput ovog hadisa, da nešto mnogo ne detaljišemo e, komentarišući te hadise. <clears throat> Nakon toga, e, novo podpoglavlje, bab, men akhbara sahibahu bima yuqalu fihi poglavlje kada neko obavijesti svoga prijatelja o onome što se o njemu govori. Mi smo kazali u prethodnim e, e, dersovima da je u islamu nemimet prenošenje riječi s ciljem unošenja razdora među ljude da je to jedan od velikih grijeha u islamu. Znači imamo gibet, imamo nemimet. Gibet je da spominjemo osobu po onome što ona ne voli a ona nije prisutna tu. Ne mimete da čovjek prenosi tuđe riječi drugim ljudima s ciljem da zavadi te ljude. Imamo sada izuzetak u svemu tome, a to je da čovjek prenese tuđe riječi drugom čovjeku zato što u tome ima korist. Pa se navodi u hadisu Ibn Mes'uda radijallahu ta'ala da je kazao Allah poslanik alaih salatu wasalam podijelio je ratni plin. Pa jedan jedan je rekao tako mi Allaha Muhammed ovim nije htio ovom podjelom e, zarad lica Allaha subhanu wa ta'ala. Kada tada sam prišao Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam ispriča mu šta je ovaj rekao. Lice mu je se od ljutnje promijenilo pa mi je rekao Allah se smilovao Musavu. Učinjeno mu je nažao više od ovoga pa je se strpio. <clears throat> Vidimo u ovom hadisu, znači, e, spominje se da je jedan ashab čuo drugog čovjeka kako komentariše postupak Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam a to je da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam podijelio ratni plin Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je najbogobojazni insan čovjek koji najbolje je spoznao svoga gospodara i kada nešto uradi sigurno je ispravno pa je ovaj čovjek nije se složio sa onim što je uradio poslanik Ali se lad sam pa je kazao ovim, ovom podjelom se nije željelo Allahovo lice, ovo je nešto drugo iz nekih ličnih protjeva i interesa. Pa je ovog drugog asaba koji to čuo potrijeslo to, to je velika stvar da se kaže pod navodnim znacima o nekom običnom insanu, kamo li da se to rekne o Božijem poslaniku, da je to stvar urađena iz nekih ličnih interesa, a ne da se time želi Allahovo zadovoljstvo. Pa je ovaj asab otišao Božijem poslaniku i ispričao mu je, pa je se Allahov poslanik naljutio, zacrvenio je se zbog toga što mu je preneseno od tih riječi, jer ga je to pogodilo, a nakon toga je onda odreagirao na način da je kazao Allah se smilovao Musau, on je bio uvrijeđan i više od mene, pa je se strpio. <clears throat> U ovom hadisu islamski učenjaci kažu, e, vidimo da Allah poslanik nije negira ovom ashabu kada mu je prenio tu vijest. Pa kažu islamski učenjaci, kao što je Hafiz ibn Hajar, <clears throat> on kaže, fihi ihbar al-imam wa ahli al-fadl bima yuqalu fihim mimma la jeliku bihim li jehzeru el qail, kaže Hafiz ibn Hajar u Fethul Bariju, u ovom hadisu je dokaz da je dozvoljeno prenijeti vođi muslimana ili nekim uticajnim ličnostima, ehlul fadl, kao učenjaci ili predvodnici muslimana, njima je dozvoljeno prenijeti šta je neko rekao o njima ono što nije tačno. Kaže, šta je razlog tome? Da bi se znali ispravno postaviti prema tom insanu. Pa smo rekli u osnovi imamo gibet, imamo nemimet, kao što imamo u gibetu određene situacije kada je gibet dozvojen, naveli smo šest situacija kada gibet može biti dopušten u islamu, tako i nemimet, prenošenje tuđih riječi, ako se ne cilja time unošenje razdora, može biti dozvoljeno. Pa u slučaju da smo čuli da neko priča o nekom i... E, ko je autoritet ili neko ko je vođa ili neko ko obnaša veliku funkciju, govori o njemu ono što nije tačno, čovjek ima pravo da to prenese tom insanu i da mu spomene ko je to rekao kako bi on znao kako i na koji način da se opodi prema tom insanu. Pa je znači, e, ajde da kažemo, glavna odrednica, iako e, Hafiz ibn Hajar poslije govori o tim stvarima, ali u svakom slučaju glavna odrednica je znači da čovjek želi time savjet, želi da popravi, a ne da unosi razdor, ne da unosi razdor među muslimane. <clears throat> Nakon toga jedno lijepo poglavlje u ovom, hajde da kažemo, velikom poglavlju etike pod poglavlje bab ma yukrahu min at-tamaduh, šta je u međusobnom valjenju pokuđeno. Znači, islam je toliko savršen, toliko lijep i toliko potpun da nam je definisao kako i na koji način možemo hvaliti ljude. Pogledajte koliko je islam precizan. Pogledajte koliko je vrijedna ova Buharina zbirka hadisa do te mjeri da nam neka pitanja koja možda velikom broju ljudi ne padaju na pamet da su ona definisana vjerom, ona su i tekako definisana vjerom. Pa nam vjera definiše pitanje kako i na koji način nekog da pohvalimo. Jer pohvaliti nekada nekoga što se vidjelo u životu, lično znam slučajeva gdje su ljudi određene osobe hvali, pa zaista je ta hvala uništila te ljude. I vidjet da je Allaho poslanik ali se letu selam pokuđeni smatrao da se hvale ljudi, pogotovo ako se pretpostavi da bi ta hvala mogla čovjeka da, da, da on zbog te hvali postane umišljen, uobražen i tako dalje. Pa nam islam znači reguliše i ovaj naš odnos prema ljudima, to je da li ljude javno hvaliti. Razlika je da mi nekog pohvalimo, nije tu. Ta hvala ne utiče na njega. Ne daj Bože da ga ne, obuz, ne obuzme, znači umišljenost. Ali se radi da nekoga javno pohvalimo. Čovjek sjedi tu i mi, znači, njega hvalimo. Imaju situacije, vidjet ćemo nakon ovog poglavlja, da u islamu određene osobe možemo javno pohvaliti pred njima ali generalno treba izbjegavati da čovjeka hvalimo pred njim, jer to može biti razlogom, ne daj Bože, da čovjek postane umišljen i tako dalje. U hadisu debu Ebu Burde, a, a on prenosi od Ebu Musa, da je kazao, jer vjesnik sallallahu alaihi wasallam čuo je kako jedan čovjek hvali drugog čovjeka i u tom pretjeruje, pa je rekao, satrli ste ga ili je rekao, slomili ste leđa tom čovjeku. Znači, Allah poslanik je čuo čovjeka kako hvali drugog, ali i pretjeruje u tome. Pa imamo jedno mišljenje kod islamskih učenjaka, ako već čovjeka hvalimo, da ga hvalimo u njegovoj granici. Ali je veoma teško naći tu granicu. U većini slučajeva ljudi voli da malo pridodaju na ono što čovjek jeste u stvarnosti. Pa znači, kada hvalimo čovjeka, ako ga već moramo pohvaliti i, pohvaliti i imamo potrebu i on je prisutan, onda da ga pohvalimo onoliko koliko on doista i zaslužuje. Pa je ovdje došlo u hadisu, kaže vjerovjesnik, sallallahu alaihi vseleme, je kako jedan čovjek hvali drugoga i u tome je pretjeruje. Ovo je, znači, najbitnija stvar u hadisu. Da čovjek nekoga ne, ne hvali pretjerano u onome što on uopšte nema zasluge, Na taj način znači može može uzrokovati veliku štetu za tog insana, da jednostavno insan e, da ga zadesi umišljenost i tako dalje, oholus. Pa kaže Allah poslanik ali se letu wasalam, ehlekte, ehleke hum, ev kata'a vahra ar-rađul, ili je, kaže, satrli ste ga, ili je rekao, slomili su leđa tom čovjeku. Pa nam ovaj hadis Pa nam ovaj hadis ukazuje da čovjek ako već i hoće nekoga hvaliti, onda treba da pazi da to bude u granicama, a ne pretjerano, jer pretjerano hvaljenje može uzrokovati, znači ne daj Bože da čovjeka e, zade se neke e, i umišljenost i neke druge bolesti srca. <clears throat> Nakon toga <clears throat> prenosi se od e, jednog od ashaba da je spomenuto kod vjerovjesnika sallallahu alaihi ve selleme da je jedan čovjek povalio drugog čovjeka, Allah poslanik ali se letu se nam je kazao, teško tebi, presjekao si vrat svome drugu, ponovi, ponovivši to više puta. Ako već neko od vas mora povaliti nekoga, neka kaži, mislim da je takav i takav. Ako zaista smatra da je takav, pred Allahom će polagati račune, a Allahu se ni za koga ne može tvrditi da je besprekuran. <clears throat> Čudi nam je Allah poslanik ali se letu selam, daje opet smirnice da čovjek ne bude kategoričan. Ako već nekoga mora pohvaliti, onda da kaže, kako što kažu Arapi, na sebuhu kezarik. Mi smatramo da je takav. Allah zna njegovu tajnost, Allah zna njegovo srce. Ovaj čovjek, mi imamo sa njim, hajde da kažemo, kontakte i mi o njemu znamo to i to. Smatramo ga je pošten, da je povjedljiv, da je čestit, da je madljiv, da je bogobojazan a Allah zna istinu o njemu i Allahu će on polagati račune na sudnjem danu. Pa znači vidimo i u ovom hadisu <clears throat> da Allah poslanik alaihi salatu wasalam nije odobrio hvaljenje općenito, već je odobrio da čovjek pokuša se u jednu ruku ograditi jer se može desiti da čovjeka pohvalimo onu osnovi, znači možda i nije takav kakvim smo mi ga spomenuli, pa čovjek treba da kaže mi ga takvim znamo, takav je se nama prikazao, ne daj Bože samo kako ne bi rekli o njekomu o, nešto ono što nema pri njemu. Pa islamski učenjaci, vidjet ćemo još, imamo nekoliko hadisa e, koji će poslije Imam Buharija spominjati u kojima se jasno vidi da se nekada mogu ljudi jasno pohvaliti. Pa kažu islamski učenjaci, hadisi u kojima se zabranjuje direktno hvaljenje ljudi mogu se odnositi na pretjerivanje, mogu se odnesti, odnositi znači prvenstveno da čovjek pretjeruje u tom valjanju. S druge strane mogu se odnositi na to da tog insana može zadesiti smutnja zbog toga što smo ga mi previše hvalili. Pa čovjek se e, obrazi, čovjek se umisli i tako dalje. I lično znam slučajeva u životu gdje su ljudi određene osobe hvalili, hvalili kako je pametan, kako inteligentan, kako može, kako može i na kraju taj insan pogubi se u svome životu. Pa ga je, hajde kažemo, koštalo to što su ga ljudi mnogo hvalili, jednostavno dajući mu više od onoga što on zaslužuje. Pa kažu islamski učenjaci, hadisi u kojima Allah poslanih zabranjuje da se ljudi javno pred njima hvali, odnosi se na jedno od dvije situacije. Ili se to odnosi da čovjek ne treba pretjerivati. Ako ćeš ga već pohvaliti, pohvaliti ga onoliko koliko on zaista zaslužuje. Druga situacija da ne hvalimo ljude ako postoji pretpostavka da bi ta hvala mogla insanu naštetiti. Da ga to može odvesti u oholost i tako dalje. <clears throat> Nakon toga poglavlje bab men esna ala ahihi bima ja'lem poglavlje da neko nekoga pohvali svoga brata onoliko koliko zna o njemu. E, Sa'd radijallahu ta'ala kaže nisam čuo da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme ikome ko hodi po zemlji rekao da je džennetlja osim Abdullah ibn Selamu. Allahu poslanik ali se letu selam ovdje sad eh, radi Allahu ta'ala anhu kaže ja nisam čuo to ne isključuje da neko drugi mi znamo da postoje drugi vjerodostojni hadisi kojima Allahu poslanik ali se letu selam eh, garantuje džennet desetorci ashaba i čak imamo i drugi hadise u kojima Allahu poslanik ali se letu selam određena sahabe obradovao još na dunjalu ku džennetom ali sad radi Allahu ta'ala kaže ja nisam čuo Ja nisam čuo da je Allah poslanik obradovao džennetom još za života nekog insana osim uh, Abdullaha ibn Selama. <clears throat> pa ovdje iz ovog hadisa se vidi znači da je Allah poslanik ali se letu veselam obradovao čovjeka džennetom, a on još živ. Može li biti veća hvala od toga da čovjek pohvala, čovjeku kaže da je on dženetlja, a on još živ? To je sigurno velika i ogromna pohvala, ali u datom momentu kada uh, Pogotovo kada je u pitanju Allah poslanik ali se letu selam kada se radi o njegovoj pohvali određeni osoba znajući ko su i šta su i da im ta pohvala neće štetiti. U drugom hadisu stoji da Allah poslanik ali se letu selam e, kada je bio slučaj sa Ebu Bekrom, pa je Ebu Bekr se žalio, e, Boži poslanik je zabranio muslimanima da nose odjeću ispod članaka. Pa je Bubekr kazao Allahu poslaniče, oni su imali, znači u to vrijeme su često nosili takozvani izar, da uzmu jedan dio platna, zamotaju ga, e, znači i tu na stomaku ga e, svežu, a jedan drugi dio platna su stavljali sebi na ramena. Otprilike onako kako ljudi danas nose ih rame kada idu na hađi na umru. Pa kaže Bubekr Allahu poslaniče, meni jedan dio tog mog izara, mog platna padne dole, pa padne malo ispod, e, ispod članaka. Pa Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže... <clears throat> ti se ne ubrajaš u one koji to nose iz oholosti. Jer Allah poslanik ali se letu u nekim hadisima to zabranio da se čini iz oholosti. U ovom hadisu vidimo da Allah poslanik ali se letu selam pohvalio Ebu Bekra i kaže ti to ne radiš iz oholosti. Ali Ebu Bekr ko je Ebu Bekr? Ebu Bekr je najbolji insan u ovom ummetu, e, njegove vrijednosti, inšala biznina, svi mi znamo, pa je znači ovdje Allah poslanik jasno pohvalio Ebu Bekra, e, govorići mu da Ebu Bekr, znam ja da ti ako ti je pao taj tvoj e, ogrtač i dio, znači tvog izara, dio platna kojim si se ogrnuo, ti to ne radiš iz oholosti, već je to bio kao vidne pažnje, jednostavno, znači kako si hodao, kako si se kretao, malo je platno popustilo, pa ga on, inače sam Ebu Bekr kaže, ja njega non stop podižim, ali jednostavno vremenom opet ono padne dole, pa kaže Allah poslanik, Ebu Bekr, što se tebe tiče, ti to ne radiš iz oholosti. Pa je znači Allah poslanik alaihi salatu wasalam ovdje e, Ebu Bekra pohvalio, a, pa se hadisi u kojima Allah poslanik alaihi salatu wasalam nekoga hvali javno, njih možemo shvatiti na način da je to hvala onoliko, hvaljenje onoliko koliko zaista insan i zaslužuje. S druge strane su to ljudi koji su svojom praksom, svojim životom pokazali da im inšala ta hvala neće na njih negativno, neće na njih negativno korist, e, djelovati, pa možemo rezimirati ovo poglavlje e, kada je u pitanju e, javno hvaljenje ljudi u njihovom prisustvu. Može se podijeliti u dvije kategorije. Imamo nešto što je pokuđeno zabranjeno, imamo nešto što je dopušteno. Pokuđeno je da pretjerujemo u hvaljenju i pokuđeno je ako bi to moglo odvesti tog insana u nešto što je loše, kao što je oholost ili nešto slično tome. Ako e, ćemo hvaliti čovjeka, onda to treba da uradimo u, u granicama koliko on to zaista zaslužuje i pogotovo ako je to insan, e, provjere insan za kojeg inšala bizna e, se nadamo da na njega neće negativno djelovati to što ga neko javno hvali. <clears throat> Nakon toga, <clears throat> Imam Buharija, rahmetullahi alihi, rekli smo da nerijetko sam E, naslov pod poglavlja stavlja kuranski ajet. Pa imam Buharija ovdje stavio e, pod naslov e, pod naslov u ovom poglavlju onaj poznati kuranski ajet koji se neprestano uči prilikom završetka hudbe jedan od najsveobuhvatni ajeta u Kur'anu kazao Ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu inna ejma ajatin fil Kur'ani znači ajet kojeg mi slušamo e, na kraju hudbi, kaže Ibn Mes'ud, to je jedan od najsveobuhvatnijih ajeta u Kur'anu, a to je riječ uzvišnog Allaha, inna Allah je'muru bil adli, wal ihsani, wa ita izil qurba, wa jenhani il fahša'i, wal munkari, wal bagi, ja'idhukum la'allakum tazakkarun, To je, znači, imam Buharija je stavio sam taj ajet da je on naslov poglavlja. Pa ćemo se kratko zaustaviti e, kod e, ovaj ajet. Inače, naređuje tri veoma široke stvari i zabranjuje tri također široke stvari. Zato je Ibn Mes'ud, koji je bio izrazito poznat po razumijevanju Kur'ana, kaže ovo je jedan od najsveobuhvatnijih ajeta u Kur'anu. Doista Allah, inna Allahe je doista Allah naređuje, bil adl, Odnosno, Allah zahtjeva da se svačije pravo poštuje. Tako je prevedeno, Allah zahtjeva da se svačije pravo poštuje, ali možemo to prokomentarisati, Allah naređuje pravdu u svemu. I znači, sada kada uzmijete ovaj ajet, on je toliko širok, Kada uzmete, Allah naređuje pravdu u trgovini, pravdu u odnosu prema djeci, prema supruzi, prema komšiji, prema nadriđenom, pravda prema podriđenom, pravara prema e, supruzi, prema roditeljima, prema, djeci, znači pravda u svemu. Tako da, pogledajte koliko je širok samo jedan kuranski izraz. Inna Allaha je muru bil adl. Allah naređuje pravdu. U svakom pogledu uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala naređuje ljudima da budu pravedni. Danas kada bi se samo živjelo po ovom kuranskom ajetu, nestalo bi možda 80% problema koje danas živi čovečanstvo. Samo kada bi ljudi bili pravedni jedni prema drugima. Čovjek da bude pravedan prema komši, prema svome djetetu, prema svojoj supruzi, prema majci, prema ocu, prema ljudima muslimanima, prema nemuslimanima, prema prijateljima, prema neprijateljima pravda u svemu. Pa nam Islam naređuje prva stvar u ovom ajetu, pravda. Inna Allah je'muru bil adl wal ihsan. Nakon toga dolazi i naređuje dobročinstvo. Prevedeno nam je u ovom kuranskom ajetu, Allah zati ja se sače pravo poštuje da se dobro čini. I ovdje opet nije rečeno, a to je opet stilistika Kur'ana, Nije rečeno komi, naređuje općenito da se čini dobro, pa se općenito naređuje pravda, a nakon toga općenito se naređuje dobro. Pa gdje god treba da budemo pravedni i tu treba da činimo dobro. Pa su to veliki i toliko široki pojmovi znači koji obuhvataju dobročinstvo. Mi smo dosta puta govorili i prema ljudima i prema životinjama i muslimanima i nemuslimanima i rođacima i onima koji nisu i komšijama i onima koji nisu prema svima da čovjek bude i pravedan i da čini dobročinstvo. Inna Allah je moru bil adli, wal ihsani, wa ita i dhil kurba i da se bližnjima udjeljuje. Ovdje sad malo ovaj uh, ajet se, hajde da kažemo, sužava. Imali smo dvije velike naredbe, naredba pravednosti, naredba dobročinstva i da se pazi i da se održava i da se daju prava onima koji su naši rođaci. Mi smo o tome e, detaljnije govorili u poglavljima koja su već protekla. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ I razrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Da pouku primite, on vas savjetuje. Razrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje tri također sveobuhvatne stvari, iako sami mu fesiri u pogledu ovih termina e, razilazi se šta koji od ovih termina znači. Pa primjer radi, kaže وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَا Neki kažu za fahša da su to sve zabranjene stvari. Znači, el fahša ovdje u Kur'anu kažu neki da je to sve što je zabranjeno, a opet neki kažu da je to nešto sve što je e, ružno i nešto što ne doliči čovjeku. Pa znači, Allah nam je naredio tri stvari, zabranjuje nam tri stvari. Jedna od te tri stvari jeste zabranjuje sve što je zabranjeno ili zabranjuje sve što je loše. وَيَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Neki kažu isto da je, da je munker, da su to svi grijesi, bez obzira da li se radilo o E, riječima ili odjelima. I razrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. وَيَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ Nasilje. Nasilje je suprotno onome što je naređeno u prijethodnom, a to je naređeno je da čovjek bude pravedan. Pa nasilje u islamu strogo, strogo zabranjeno. I mi smo stotine puta kroz predavanja govorili kako islam zabranjuje svaku vrstu nepravde i nasilja. Pa makar ta nasilje bilo i prema nevjernicima, islam to strogo zabranjuje. Nasilje prema djeci, nasilje prema supruzi, nasilje prema roditeljima, nasilje prema komši i tako dalje. Pa je ovaj aj, znači obuhvata, naređuje tri veoma široke stvari, a zabranjuje također tri veoma široke stvari, zabranjuje sve što je razvat i zabranjuje sve što je zabranjeno i zabranjuje nasilje. Nakon toga, Nakon toga, <clears throat> novo podpoglavlje, bab ma junha ani tahasud wa tadabur, poglavlje šta je to u islamu zabranjeno kada je u pitanju zavist i međusobno okretanje leđa. Znači u islamu, u islamu islam nas podstiče da ne budemo jedni drugima zavidni. Islam nas postiče da jedni drugima leđa ne okrećemo u smislu da ne izbjegavamo jedni drugi, već da budemo braća, da budemo muslimani, da se volimo i tako dalje. E, pa ovo poglavlje, poglavlje znači zabrana zavisti u islamu i poglavlje zabrana da muslimani jedni drugima leđa okreću, aludirajući da jedni druge bojkotuju. Pa ćemo vidjeti da u islamu čak i bojkotovanje muslimana je u islamu precizirano. Koliko možemo bojkotovati muslimana, koliko smijemo, koliko ne smijemo. Prva stvar, šta je to e, zavist? Mi dosta puta slušamo zavist, zavist, zavid. Zavist je po islamu, definicija zavisti jeste da čovjek nada se prestanku nekih blagodati koje imaju koje imaju kod određenog insana kojim on zavidi, pa makar i ne očekivao da ta, za, da ta stvar dođe njemu. Znači, dovoljno je čovjek, ne daj Bože, poželi u svome srcu kada vidi nekog insana koji je bogat ili ugljedan ili lijep, samo da poželi da to kod njega prestani, ne mora poželjeti da on to ima, to je već zavist. Znači, zavist je da čovjek poželi da nekom je određena blagodat prestani. A dodatno je još gore kada čovjek želi da nekom je to prestane, a da on to dobije. A imamo s druge strane nešto u islamu što je dozvoljeno, a to je da čovjek vidi kod određene osobe nešto lijepo, pa poželi i ja bi volio da imam, ali neka to njemu ostane. To je u islamu dozvoljeno, da čovjek, da čovjek vidi da neko ima blagodat, na primjer radi da je bogat, ili da je ugledan, ili da je učen, ili da je lijep, pa kaže i ja bi volio da sam poput njega. To islamu nije zabrajno. Ono što je zabrajno jeste da kada vidimo insana da ima blagodat, da poželimo da mu ta blagodat nestani. To je u islamu zabranjeno, a još gorije je da kažemo da hoće njemu nestati, a da ja to samo imam. Onda je to nešto znači najgore u svemu tome. <clears throat> Mi znamo da uh, u onim poznatim, poznate dvije sure, El Mu'awwidhetein, e, dvije zaštitnice, e, u jednoj od njih je došlo u omin šrri hasidin i da hased utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala od e, zavidljivca onog momenta kada bude zavidan. Znači koliko je to opasno da je u ovoj suri, a ove dvije sure su inače Dobro je da muslimani znaju vrijednost ove dvije sure. Allahu poslanik prije nego što su one objavljene učio je mnoge dove u kojima je se uticao Allah subhanahu wa ta'ala i od uroka i od sihra i od svega. Kada su kaže, one objavljene, Allahu poslanik ali se letu se nam ostavio sve druge dove, a njih je najviše učio. Tako da čovjek vjernik treba da nauči vremena i e, kada je propisano islamu da se uči ove dvije sure kul e'udhu bi rabbil felako kul e'udhu bi rabbil nas pa primjer radi kada čovjek legni spavati na veći i mi smo o tome e, ovdje govorili propisano i lijepo je da skupi svoje ruke i da prouči kul huvallah kul e'udhu bi rabbil felako kul e'udhu bi rabbil nas potom da tri puta pljucni lagano u svoje ruke simbolično, nakon toga da svojim rukama potari sve što može dohvati od svoga tijela. E, pa će tako ponoviti tri puta. U svakom slučaju imamo nekoliko situacija u toku dana i noći kada je propisano se ove sure uči. Jedna od stvari ovim surama koje se spominju jeste da čovjek traži od Allaha da ga zaštiti i traži utočište od zavidljivca onda kada on svoju zavist ne krije, znači onog momenta kada on zavidi. <clears throat> Nakon toga e, u hadisu od Ebu Hurire radijallahu ta'ala stoji da je Allah poslanik rekao čuvajte se sumničinja. Čuvajte se sumničinja. Danas umet prolazi kroz jedan veliki, veliki problem i ne znam, znači definitivno gibet je jedan od najvećih grijeha rasprostranjen u umetu, ali isto tako nije mi poznato da je nešto tako prošljeno među muslimanima kao što je sumničinje. Da čovjek sumnja u druge ljude nemajući za to dokaz. Pa kažu islamski učenjaci, čovjek se ne može sačuvati toga da mu šeita nešto došapni. Da čovjek o nekom nešto pomisli. Ali kažu učenjaci, sve dok čovjek ne progovori o tome, on nije griješan. Svakako vjernik se ne treba prepuštati lošim mislima kada mu šeita nešto loše došapta. Pa vidiš čovjeka muslimana, pa pomisliš možda je on takav. Evo bila mi šeitan rođim i to je to. Ali ono da ti samo šeitan donese tu su, to se ne može niko od toga odbraniti ali čovjek ne smije poslušati šit, možda je on uradio to. Dobro, imam li dokaz? Ne imam. Ne smijemo otvarati vrata šetanu. I danas ćemo vidjeti, pogotovo kada su u pitanju autoriteti, kada je u pitanju ulema, kada su u pitanju daje, kada su u pitanju političari, kada su u pitanju predstavnici muslimana, ljudi iznose 90, možda 5% njihovi tvrdnji su ovu. Znači, sumničenje. ljudi nemaju dokaze ili ako imaju dokaz imaju za jednu stvar, a ustu stvar zalijepe još stotinu drugih. Pa se čovjek vjernik treba paziti da se ne ogriješi o drugim ljudima. Pa ovo kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam i jakum vovvan čuvajte se sumničenja, čuvajte se sumničenja jer je sumničenje zaista najlažni govor. Pa kažu znači islamski učenjaci e, sumničenje ima svoje, hajde da kažemo, nivoje ne možemo mi uzro, ne možemo mi djelovati na to da nam šeitan ništa loše ne pri našim bratu. To je nemoguće. Ali možemo se ne prepuštati tome i možemo se kontrolisati da ništa o tome ne pričamo. Pa kažu neki učenjaci, ovo sumničenje, ono E, je sumničenje onog momenta kada čovjek počne govoriti onome što mu je šetan došapnuo. Sve dok ne govori, ne potpada pod sumničenje. S druge strane, kažu neki islamski učenjaci, sumničenje da čovjek priča o bratu muslimanu ono što nima dokaz. Mi danas uzmemo ljude koji nikad nismo vidjeli, nikad nismo čuli, nikad nismo sjeli sa njima i počnemo pričati o njoj. Ja mislim da je on, ja mislim da je on, ja mislim da je on. A sve to ruši ruši temelje jednog društva. Pa smo rekli dosta puta, ova naša vjera, islam je vjera društvena koja čuva temelje jednog društva, pa muslimanima je zabranjeno sumničinje. Nastavlja se, kaže Allah poslanik, nemojte jedni druge prosluškivati, nemojte jedni druge uhoditi, nemojte jedni drugima zavidjeti i jedni druge mrziti, Nemojte jedni drugima leđa okretati, budite braća o Allahovi robovi. Pogledajte ovdje Allahu poslanik ali se letu selam koliko je stvari spomenuo u jednom hadisu, pa kaže Allahu poslanik nemojte jedni druge prisluškivati. Nemojte jedni druge uohoditi. Nemojte jedni drugima zavidjeti. Nemojte jedni druge mrziti. Nažalost, danas, znači, nemoguće da čovjek svati koliko muslimani jedni druge mrzi Samo zato što možda nismo iste političke stranke, samo što nismo istoj zajednici, samo što nismo u istoj džamiji, samo što ne čitamo iste knjige, samo što ne sjedimo kod istog e, šeha, ljudi se mrze neopisivo. Allah poslanik ali se letu se nam kaže وَلَا تَدَغَدُوا Nemojte se mrziti, nemojte jedni druge bojkotovati, nemojte jedni drugima biti zavidni. Pa na kraju kaže وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِحْوَانَ O Allahovi robovi, budite braća, budite braća u islamu. Imamo drugi hadis kojeg imam e, Buharija citira, a u njemu ima dodatak, a poslije će imam Buharija e, doći sa posljednim poglavljom o tome, ali evo možemo kratko, inša Allah, nešto o tome progovoriti, a to je da je rekao, e, imam Buharija je spomenuo hadis, ali je dodao još jedan dodatak u njemu, nijednom muslimanu nije dozvoljeno izbjegavati svoga brata više od tri dana. Znači imamo isti hadis gdje se kaže nemojte zavidjeti, nemojte se mrziti, nemojte uhoditi jedne druge i dodatak samo hadisu nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana više od tri dana. Pa kažu islamski učenjaci, e, pošto je insan jednostavno ima tu svoju slabost, naljuti se, islam je dozvolio čovjeku da bude u nekoj zavadi i bojkotu sa bratom muslimanom tri dana. Nakon toga treba da se izmire e, ako je u pitanju neka dunjalučka, e, da je dunjalučki razlog bio to što su se oni, hajde da kažemo, poriječkali i to što su se jedan od drugog udaljili. Pa znači, e, da se vratimo u početku, Allah oposlanik je zabranio da musliman izbjegava muslimana više od tri dana. U drugim vjerodostojnim hadisima poznati onaj hadis Eh, gdje je Allah poslanik ali se letu selam Kab ibn Malika i još dvojicu njegovih sahibija na, kada su izostali iz bitke na Tebuku Allah poslanik je bojkotovo on i čitao Medina 50 dana Pa kako sada da pomirimo ova dva hadisa koji kao na izgleda izgledaju o, eh, kontradiktorni, a nisu? U jednom kaže Boži poslanik nemojte izbjegavati brata muslimana više od tri dana, u drugom hadisu stoji da je Allah poslanik ali se letu se nam izbjegavao i bojkotovo on i sva Medina trojicu ljudi. Pa kažu islamski učenjaci, znači ako se radi o nekoj dunjalučkoj koristi, Ja, ako je Dunjalu bio razlogom da se muslimani zavade i da, hajde kažem, imaju neki razmjerica, onda je dozvoljeno da jedan dugog izbjegavaju tri dana dok se što bi rekao malo njihove tenzije smire i dok se malo krv znači ohladi, dozvoljeno da izbjegavaju jedan drugog tri dana. Ali preko tri dana onda je to zabranjeno u islamu ako je u pitanju neka dunjalučka korist. Dok ako je u pitanju neka odgojna korist, ako je u pitanju bojkot osobe zbog određenih njegovih vjerskih propusta, opet u islamu imamo jedno novo poglavlje koje se zove heđr, Znači izbjegavanje određenih osoba, bojkotovanje zbog koristi koja se vraća njima. Allaho poslanik kada je bojkovao Kabibnu Malika i dvojicu još ljudi koji su sa njim zajedno izostali iz bitke na Tebuku, bojkotovi ih je zbog njih. Nakon što su izostali, Allaho poslanik tim bojkotom je želio da se popravi, da se vrati i postigao je cilj. Pa kažu islamski učenjaci, e, poglavlje tog heđra, bojkota, kompletno je vezano za korist. Ako čovjek pretpostavi da u bojkotovanju određene osobi će biti koristi, onda može ga bojkotovati više od tri dana. Pa primjera radi, ako je neko nekom je autoritet, čovjek je primjer radi e, učen ili efendija ili daija ili alim neki i vidi nekog insana koji nešto radi i on ga posavjetuje i on to ne prihvati. Ako zna I pretpostavlja, ako ga on bojkotuje, i ne bude mu nazivao selam i okrene od njega glavu, da će to njega pogoditi i da će se zbog toga popraviti, onda je propisano u islamu da ga bojkotuje više od tri dana dok se on popravi i dok, da kažemo, eh, onu stvar zbog koji je bojkotovan promijeni kod sebe. U svakom slučaju, ono što nam je ono što nam je interesantno, jeste da je Allah, sani kari se letu selam, eh, izgrađujući jedno društvo, savjetovao da se muslimani međusobno ne smiju bojkotovati više od tri dana, a kažu islamski učenjaci to se misli u momentu ako, ako je razlog njihove svađe ili neki nesuglasica dunjalučkog dunjalučke prirode. Dok kako je u pitanju koristi, ako je u pitanju bojkot koji nosi u sebi koristi za određenu osobu vjeskog karaktera, onda bojkot može biti i duži. <clears throat> Zato je došlo da je Allah poslanik, ali se letu selam, a i o tome ako Bog da doći poslije hadisi, da je Allah poslanik rekao, kaže, desi se da se dvojica ljudi sretnu. Znači, oni bojkotuju jedan drugog tri dana, pa kaže Allah poslanik, ali se letu selam, sretnu se, pa se ovaj okreni, ovaj se okreni, obo se zajozili. Neće da se, e, kaže Allah poslanik, ali je bolji od njih onaj koji prvi nazove selam. Pa je bolji onaj koji na izgled izgleda da je se u jednu ruku ponizio. On prvi selam naziva, a u islamu Allahu poslanik je rekao drugi vjerodostojan hadis: "Men tawada'a lillahi rafa'ahu Allahu." Onaj ko se radi Allaha pod navodnim znacima ponizi i onaj ko radi Allah subhanahu wa ta'ala prijeđe preko nekih loših stvari svojem bratu muslimanu, njega će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala e, uzdići. Pa je došlo znači ovdje u ovom hadisu samo nazivanje selama međusobno među muslimanima e, biva razlogom prestanka bojkota. Znači muslimani ako jedan drugog bojkotuju i kada naiđu po selame se, uz Allah pomoć tu više bojkota nima ali kao što je došlo Hadis kaže sretnu se pa se okreni ovaj, okreni se onaj. Znači oni jedan drugom selam ne nazivaju. Pa onaj kaže koji prvi nazove selam, on je bolji kod uzvišnog Allaha. Zato kada se desi, trebamo se svi međusobno odgajati. Ako se desi neka razmirica između nas i našeg nekog brata muslimana, a vezuje se za dunjaluk, da li vezano za auto, da li vezano za zemlju, da li vezano za knjigu, da li vezano za komšijske neke odnose, znači nešto za dunjaluk, ne smijemo dozvoliti da e, bojkotovanje prijeđe tri dana i onaj ko prvi nazove selam treba da zna da je on bolji. Zato vidite kako islam postiće ljude na međusobno požurivanje da prekinu taj bojkot. <clears throat> Nakon toga, e, Allahu poslanik ali se selam, e, odnosno ima Buharija nam citira jedan hadis e, Rekli smo da u osnovi, da u osnovi čovjek ne treba bude sumničav nešto što ne može dokazati. Ali ovdje je spomenuo jedan hadis koji opet treba ispravno shvatiti, a to je hadis da Allahu poslanik alaihi salatu selam kazao ne mislim da taj i taj o našoj vjeri išta znaju. Leis kaže obojica su bili licemiri. Znači vidimo da Allahu poslanik alaihi salatu selam ovdje E, od dvojici ljudi za koji su drugi kazali su bili licemjeri, Allah poslanik je o njima kazao, kaže, ne mislim da oni išta znaju o našoj vjeri. <clears throat> I zadnji hadis koji ćemo inšala vizina e, komentarisati u ovom prvom času, jedan veoma, veoma bitan hadis, kaže Imam Buharija, bab, sitrul mu'mini ala nefsihi, poglavlje, mu'min vjernik bi trebao da prekrije sebe u onome što učine od loših griha. Vjernik ne otkriva svoje grijehe, tako je prevedeno u Buhariji, veoma lijepo prevedeno. Od Ebu Huriri radijallahu, trebam se prenosi, čuo sam Allahog poslanika, ali se letu sram da je rekao, svim će mojim sljedbenicima biti oprošteno, samo ne onima koji svoje grijehe javno čini. U razotkrivanje spada to da čovjek preko noći nešto uradi, a ujutro, nakon što mu to Allah prekrije, nekoga zovne i kaže, sinu sinuć sam uradio to i to. Tako da zanoći prekriven zaštitom svoga gospodara, a osvani skidajući Allahovu zaštitu sa sebe. Kaže Allah poslanik alih salatu salam, kullu ummeti mu'afa illa al-muđahirun, svim sljedbenicima mog ummeta bit će oprošteno. Biće im, znači prijeće im se preko njih grijeha, osim oni koji javno čine grijehe. Čuo sam Allah poslanika da kaže, e, svim će mojim sljedbenicima biti oprošteno, samo ne onima koji svoje grijehe javno čini. E, znači Allah poslanik ali se letu selam kaže svim ljudima koji uradi grijeh, pa se pokaju i ne šire to da su uradili, bit će im oprošteno. I danas sam pročitao jednu lijepu, e, jednu lijepu, hajde da kažemo, izjavu, jedan lijep post razlika između mu'mina i onog koji nije. I mu'min ima grijeha, ali mu'min svoje grijehe ne kazuje, sakriva ih, on ih se stidi, on se kaje njih. Za razliku od drugih ljudi, neki se diče time, neki se hvali time, neki to ne prikrivaju, neki se ne nekaju, dok mu'mina tište njegovi grijesi. Mu'min se kaje za svoje grijehe. Mu'min šuti, ne kazuje svoje grijehe. Pa se musliman treba dobro paziti. Nažalost, danas imamo imamo dosta omladine, uradi neki grijeh i ne samo da su ga uradili, već se hvali time, objavi videoklip, objavi slike kako su radili nešto što je zabranjeno. Pa se čovjek treba paziti, ne daj Bože da ne bude e, potpadao pod ovaj hadis da Allah poslanik ali se radi nam kaže svim sjedbenicama mog umeta će biti oprošteno osim onima koji javno radi grijehe. Pa kaže Allah poslanik, a javno činje grijeha jeste jer čovjek uradi najveći grijeh. Osvane, niko to ne zna. Uzvišeni Allah samo zna da je uradio grih, pa se počne hvalisati da je uradio taj i taj grih. Pa se insan treba čuvati da ne daj Bože ne bude od onih ljudi koji su radili grijehe, pa mu Allah to prekrije, a on sam ustani i taj Allahov zastor uklanja. E, rekli smo, razlika između mu'mina i drugih jeste i mu'min može uraditi grijeh, ali njega njegov grijeh tišti. Mu'min se kaje za svoje grijehe, mu'min se ne hvališi za svoje grijehe i mu'min ne otkriva sam sebe, ne razotkriva grijeh koji smo učinili. Mi ćemo se ovdje, ako Bog da kratko zaustaviti, napraviti jednu kraću pauzu, inša Allah, oko 5 minuta i ponovo se vraćamo našim, našoj zimskoj školi Islama. Subhani kallahu bihamdike, ešheru in la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu ilaikum.